این سوره هم سوره مکی هست زمر میگویند زمر جمع زمره هست زمره یعنی جماعت خدای تعالی این رزق میفرماید که در روز قیامت انسان ها جماعت جماعت میشوند گروه گروه میشوند یک جماعتی به جهنم برده میشه یک جماعتی به بهش برده میشه وسیق الذین کفروا الى جهنم زمره وسیق اللذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا یعنی جماعت جماعت گروه گروه به سوی بهشت میبرند به این خاطر این سوره میگن زمر چون بحث گروه ها آمده و مناسبت این سوره این هست که در سوره های گذشته ما خواندیم که چطور انبیا و فرشتگان و جنات میتونن برای انسانها سفارشش بکنن شفی غالب بشن در حالی که برای خود اونها مصیبت میامد خود اونها به انواع تکالیف گرفتار میشدند حالا وقتی که ثابت شد که انبیا هم نمیتونند کاری بکنند هم معبود نیستند فرشتگان هم معبود نیستند جنات هم معبود نیستند لذا فعبد الله مخلص الله الدین فقط خدا را عبادت کن نتیجه میشه در سوره زمر میخوانیم فقط خدا را عبادت کن مخلص الله الدین یعنی مخلص الله العباده عبادتت را خالص برای کی انجام بده الله پس این مدعای سوره هم هست و ربط سوره الله می فرماید تنزیل الكتاب تدریجا کم کم نزول کتاب از جانب آن ذاتی است که العزیز غالب هست الحکیم کارهاش با حکمت غالب هر کار میتونه بکنه اما بر اساس حکمت کار میکنه انا انزلنا الیک الكتاب همانا ما نازل کردیم بسوی شما این کتاب را بالحق بحق نازل کردیم یعنی راستی راستی نازل کردیم پس منظور نزول کتاب چیه فعبد الله مخلص الله الدین این هدف این نزول کتاب است فعبد الله فقط و فقط الله را عبادت کن مخلص الله الدین خالص برای او دین را قرار بده دین قبلا من در سوره مؤمن گفته بودم چهار معنا دارد و این قبل از مؤمن دوباره تکرار میکنم که انشاءالله ذهن نشین بمانه دین یعنی جزا روز جزا ما میگه مالک یوم الدین یعنی مالک یوم جزا پس یک معنی دین قیامت است اینجا به اون معنی نیست دوم دین به معنای اسلام به همین روشی که ما به اون عمل میکنیم چنانچه خدا میفرماید ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من این معنی دوم دین هست سوم دین به معنای عبادت اینجا به همین معنی آمده فعبد الله مخلص له الدین خدا را عبادت کن خالص برای او عبادتت را قرار بده مخلص له الدین ای مخلص له العبادت خالصتا کی را عبادت کن خدا را یعنی غیر خدا را عبادت نکن و چارمی معنا دین به معنی دعا در سوره مؤمن شما خواندید موضوع سوره بود فدع الله مخلصین له الدین ای فدع الله مخلصین له الدعاء مخلصین له الدین یعنی چی مخلصین له الدعاء دعا خالص برای خدا باشد لذا الله می فرماید انا انزلنا الیک الكتاب همانا ما کتاب را به سوی شما نازل کردیم فعبد الله مخلصا له الدین الله را عبادت کن خالص برای او قرار بده عبادت خودت را الا لله الدین الخالص تاکید این الا یعنی آگاه باش خبردار باش لله الدین الخالص فقط و فقط برای الله دین خالص یعنی عبادت خالص برای خداست عبادت برای غیر خدا جایز نیست شرک اونایی که غیر خدا را عبادت میکنند غیر خدا را حامی خودشون گرفتن از غیر خدا استمداد می طلبند از غیر خدا حاجت می خان تکلیف اونا چیه والذین اتخذوا من دونه اولیاء آنهایی که گرفتن بغیر از الله دیگران را حامیان خودشان و چه بهانه کردند چه بهانه کردند اهل خرافات امروز میگه ما که اینا ما این اولیاء الله را عبادت نمی کنیم اینا وسیله ما هستن به خدا ما را میرسانند فریادش میزنی ازش کمک میخوای بعد میگه وسیله منه و مشرکن هم همینا میگفتن مگه فرق این و اون چیه اونا چی میگفتند میگفتم ما نعبدهم ما اینها را عبادت نمی کنیم الا ليقربونا الى الله زلفا مگر اینکه ما را نزدیک میکنم به خدا زلفا نزدیک کردنی اینطور میگفتند الله میفرماید ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون همانا الله عزوجل داوری میکند کند عملا داوری میکند کند عملا فیصله میکند فيما هم فيه يختلفون در اون چیزی که در آن اختلاف داشتند خدا فیصله می شما آیا توحید بر حق بود یا شرک ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار همانا الله هدایت نمی کند یعنی توفیق نمیده من هو كاذب كفار هر اون انسانی که دروغگو باشد و ناسپاس دروغه این شرک دروغه و این ناسپاسیه ناشاکری هست کسی که شرک میکنه خدا توفیق هدایتش نمیده بالخصوص از روی اناد و تعصب و بعد خدا تعالی می فرماید من خدا نیازی به فرزند و اولاد ندارم نیاز به نائب و جانشین ندارم من اینقدر قدرت دارم کسی فرزند بخواد که نیازمند باشه ضعیف باشه فرزند داشتن دلیل ضعف ماست هر یکی خدا بهش فرزند نداده ناراحته فکر میکنه من فردا پیر میشم کی بازوی من میشه کی کارهای من را انجام میده کی اسای پیری من میشه هر یکی فرزند را برای همین روزها یعنی که اصلا ما محتاج محبتی هستیم محتاج هستیم نیازمندیم فرزندی باشه و او محبت کنیم پس فرزند داشتن یعنی محتاج بودن فرزند داشتن یعنی نیازمند بودن الله میفرماید لو اراد الله اگر الله اراده بکند ان یتخذ ولدا اینکه بگیرد فرزندی لستفا مما یخلق ما یشا البته برمیگزیند از اونچه که خلق کرده الله اونه که بخواد سبحانه الله پاک است پاک است از اینکه فرزند داشته باشد پاک است از اینکه نائب و جانشین داشته باشد هو الله الواحد القهار اون الله الله است که در تصرفات و اختیارات خودش الواحد یگانه هست تنها است القهار بر همه خلق مسلط است با چه شفافیتی با چه واضح وضوح خدا این مطالب را بیان میکنه واقعا اینهایی که شرک میکنند از قرآن فاصله دارند اگر قرآن را بیخاندند و درک میکردند دنبال غیر الله نبودند و حال الله تعالی ببینید دلائل را بیان میکنه دلائل قدرت خودش را هم دلائل را در آفاق ذکر میکنه آسمان ها زمین و هم دلائل را در درون شما انسان ها خلق السماوات والارض بالحق الله عز وجل آفرید آسمان ها و زمین را بحق آفرید یعنی برای اظهار حق یکفر اللیل علی النهار و یکفر النهار علی اللیل می پیچاند شب را بر روز و می پیچاند روز را بر شب یکور تکویر میگویند پیچ را این امامه که ما میبندیم این پیچ امامه را در زبان عربی میگن کور امامه کور یعنی پیچ شب هست روز را بر اون میپیچاند دوربرش را احاطه میکنند میشه روز بعد روز هست شب را بر او میپیشاند الله الله میفرماید وسخر الشمس والقمر الله عزوجل مسخر کرده شمس و قمر را کل یجری لاجل مسمى هر یکی از اینها جاری هست و انجام وظیفه میکنه برای مدت معینی تا کی تا قیامت تا اون روزی که خدا تعیین کرده الا هو العزیز الغفار خبردار ای انسان آگاه باش اون ذات ذات غالب هست اگر شما به سوی او نیایید غالب شما را عذاب میده الغفار این ترغیب است اولی ترهیبه اگر بیای به سوی او خیلی بخشاینده هست میبخشد خب این دلیل آفاقی بود در عالم الان دلیل از وجود خودت خلقکم من نفس واحده شما را آفرید از نفس واحده آفرید همه شما خلاصه میشید به آدم ثم جعل منها زوجها سپس برای آدم یا برای انسان آفرید از خودش زوجها همسرش را یعنی همسر را از نسل خودش از نسل دیگه از جنات و فرشته ها و حیوانات قرار نداد از خود انسان و انزل لكم من الانعام ثمانیت ازواج و خداوند نازل فرمود انزل به معنی خلقه یعنی پیدا کرد برای شما از چارپایان هشت جفت یا چار جفت که میشه هشتا شما قبلا خواندید هشتا از چارپایان برای ما حلال هستند من الضعن اثنین و من المعز اثنین من الابل اثنین من البقر اثنین ضعن یعنی میش گوسفند سفید دوتا نرماده بوز بز دوتا یعنی نرماده شطور دوتا یعنی نرماده گاو هم دوتا یعنی نرماده این هشتا خدا برای شما حلال قرار داد یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق خدا شما را آفرید خلق کرد خلق می کند در شکم مادرانتون خلقم من بعد خلق خلق بعد از خلق یعنی خدا تعالی مراحل مختلفی برای شما میاره خلق اول نطفه هست تا چهل روز نطفه هست بعد از چهل روز این نطفه یه خلق دیگه میشه یعنی تبدیل میشه به لخت خون بعد از چهل روز این لخته تبدیل میشه به تک گوشت من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه بعد از اون تبدیل میشه به چی به استخوان و روی استخوان دیگه گوشت میاد این چند تا عرض کنم چل روز وقتی که تمام میشه بعدا از به خدمت شما خدا بهش روح میده بعد زنده میشه میاد دنیا کم کم رشدش میده رب یعنی همین الله می فرماید یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق در شکم مادرانتان خلق بعد از خلق آفرید فی ظلمات سلاس در ستا تاریکی در ستا تاریکی الان ببینید اینها را قبلا من این مطلب را یادآوری کردم بازم میگم که ذهن بشه این چیزها را امروز دستگاه ها تشخیص دادن واقعا طوره ولی در گذشته که امکانات نبود علم پزشکی نبود رسول الله صلی الله علیه وسلم در وادی لم یزرع مکه در میان اون امیین که هیچ کتاب خواندن بلد نبودند خط نوشتن بلد نبودند اون زمان این مباحث ریز علمی را بیان کردن چیزی دیگه نیست بغیر از اینکه دلیلی هست بر صداقت نبوتش اون زمان رسول الله این مراحل را بیان کرد امروز دستگاه ها نشان میده که بله انسان تا چل روز, چل روز اول یک حالت داره چل روز دوم یک حالت داره چل روز سوم یک حالت داره همیش تبدیل میشه و دیگه اینکه خدا میفرماید در ستا تاریکی فی ظلمات سلاس این ستا تاریکی چیه یکی شکم مادر است اینکه داخل شکم این خودش دوم رحم مادر است در میان شکم رحمی هست که در اون رحم گذاشته شده بچه این دو تا تاریکی سومین پرده پرده ای هست به نام در عربی میگن شکیمه در فارسی میگن همون دان. به اصطلاح وقتی که بچه متولد میشه اون کسی که ماما هست به اصطلاح دایه هست اون شکیمه را چکار میکنه پاره میکنه تا بچه از شکمش ما اگر مال انسان ندیدیم مال حیوانات دیدیم وقتی که حیوان میفته از شکم مادرش اون تو اون شکیمه از تو اون دان است خود به خود چی میشه پاره میشه یا شما میگیری پارش میکنید بالاخره ظلمات سلاس اینا هستند که اینا قرآن اون زمان گفته اینا دلائل چی هستند دلائل صداقت هستند همه الله می فرماید ذالکم الله ربکم له الملک این الله است اللهی که رب شماست له الملک فقط و فقط برای اوست تصرف قدرت مدیریت لا اله الا هو ثابت شد از این قدرتش از این همه از کنم تدبیر و تصرفی که هیچ معبود به جز او نیست فانا تصرفون به کدام سمت و سو شما برگردانده میشوید بعد از این دلایل هم عبادت غیر الله اگر باز هم شما عبادت کنید کف کنید به خدا خدا نیازی به عبادت شما ندارد اون وقت برای عذاب خودتون را آماده کنید ان تکفروا فان الله غنی عنکم اگر با وجود این دلائل باز هم کفر کنید باز هم شرک کنید فان الله غنی عنکم همانا الله از شما بینیاز هست نیازی به عبادت شما ندارد اما ولا یرضى لعباده الكفر عدم رضایت را الله اعلام میکنه خدا راضی نمیشه برای بندگانش کفر بنده کافر بشه از این راضی هم نیست و ان یرضه لکم اما اگر بندگان سپاسگزار و شاکری باشید راضی میشه کفار به فقرا میگفتن شما برگردید گناه شما بدوش شما الله میفرماید ولا تزر وازره وزر اخرى هیچ کسی بار گناه دیگری را بدوش نمیتونه بگیره هر کسی بار گناهش بدوش خودش است ولا تزر یعنی حمل نمی کند وازرتون نفس وازره حامل گناه وزر اخرى بار گناه دیگری را ثم الى ربكم مرجعكم سپس بازگشت شما به سوی ربتان هست فینبئکم بما کنتم تعملون به شما خبر میده چه عمل میکردید انه عليم بذات الصدور همان اون ذات دانا هست به اسرار سینه و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الله تعالی فرماید اینجا زجر برای انسان این انسان که شرک میکنه این انسان که شب و روز غیر الله را عبادت میکنه این انسان وقتی که بهش آسیبی میرسه مصیبتی میرسه فقط خدا را صدا میزنه البته قبلا این مطلب را خدمت شما گفتم که انسان در فطرتش توحید هست اون زمانی که ما در ما به عنوان روح بودیم در وادی الست خداوند به ما گفت الست به ربکم اونجا ما اقرار به توحید کردیم قالو بلا این در فطرت ما منده خود به خود گاهی مشکلی پیش میاد بی جهت و بدون اختیار انسان به سوی خدا میره حتی کمونیستی که خدا را قبول نداره وقتی براش پشکل پیش میاد میگه خدا خدا خدا مشرک هم وقتی که مش، مشکلی براش پیش میاد دیگه غیر خدا را صدا نمیزنه یا فلان یا فلان نمیگه اما اگر این انسان بدبخت خیلی در شرک و در کفر گرفتار شده باشه اون فطرت را هم انسان از دست میده اون وقت مشکل که میاد هم میگه یا فلان یا فلان مشرکین این کار را نمی کردن مشرکین قرآن میگه وقتی که در دریا گرفتار امواج سهمگین دریا می شدن اونجا دعو الله مخلصین له الدین فقط خدا را صدا می اما ما گاهی می بینیم بعضی مردم به بلا گرفتار میشن فلان و فلان را صدا میزنن اینا دیگه فطرت سلیمهشون را کلا از دست دادند الله می فرماید و اذا مس الانسان ضر دعا ربه هرگاه به انسان مصیبتی میرسه صدا میزنه ربش را منیبا الیه فقط به او رجوع میکنه اما بعدا فراموش میکنه ثم اذا خوله نعمتا منه هرگاه سپس هرگاه خدا به او عطا میکند خوله یعنی اعطاه به او عطا میکنه نعمتی از سوی خودش یعنی راحت آسایش نسیه فراموش میکنه خدا را نسیه ما کان یدعو الیه من قبل اونی که صدا میزد قبل از این او را فراموش میکنه و برای اون ذات شریک قرار میده و جعل لله اندادا لیضل عن سبیله قرار میده برای خدا شریکانی تا گمراه بشه از رای خدا الله به این انسان مشرک میگه قل تمتع بکفرک قلیلا بهره بگیر با کفرت مدتی چند روزی در دنیا بگذران خوش باش اما نتیجه انك من اصحاب النار نتیجه اینه که تو اهل جهنمی تو مال آتشی تو که هیچ وقت از غیر الله دست نمی کشی تمام زندگی فلان و فلان را صدا میزنی برای خدا و نوبت خدا دهنت شکسته یا الله نمیگی غیر از یا الله یا هر چیزی دیگه میگی انک من اصحاب النار امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره الله تعالی اینجا میگه آیا اون انسانی که قانتون تابع هست اینجا خداوند یه موحد را که هم عقیدهش خوبه و هم عملش خوبه در لحظات مختلف شب خدا را سجده میکنه قیام میکنه برای خدا رکوع میکنه یا اینکه به خدا هم ایمان داره به قیامت هم ایمان داره یعنی خداوند عزوجل دو حالت بیان کرده برای مؤمن یکی حالت قلب یکی حالت غالب غالب یعنی همین بدن در قلبش خوف خداست ترس از خداست امید به ملاقات خداست و در قلبش یا رکوع یا سجده یا قیام لذا الله می فرماید من هو قانت آیا اون انسانی که هو قانتون اون انسان تابه هست آنا اللیل در پاس های شب در ساعت هایش مختلف شب ساجدن در حالی که سجده می کند و قائما در حالی که قیام می کند این حالت غالبش است اما حالت قلبش یحذر الاخرة و یرجو رحمت ربه این انسان می ترسد از آخرت و امید دارد رحمت رب را آیا این کمن هو لیس بقانت این انسان مثل اون انسانی است که فرمان نمیبرد این فرمان بردار و غیر فرمان بردار مثل هم هستند نیستند اینی که فرمان میبرد از خدا این عالم هست علم دارد ببین پس عالم چه کسی هست عالم یعنی فرمانبر عالم یعنی کسی که خدا را با اخلاص سجده می کند اون کسی که کتاب زیاد خانده اون عالم نیست بعضی هستن کتاب خواندند ولی عملی ندارند ملاها یهود خیلی کتاب خانده بودند الله اونها را در قرآن عالم نمیگه میگه مثل الحمار مثل الاغند اینها عالم اون هست که واقعا تابع باشه تابع فرمان رب باشه لذا اینها را الله عالم می فرماید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون بگو آیا برابر هستند اونهایی که یعلمون میدانند والذین لا یعلمون اونهایی که نمیدانند اونی که میدانه خدا رو میشناسه با خدا شریک نمیگیره در هر پاسی از شب دعا و سجده و قیام و دست بلند کردن و اونی که نمیدانه جاهل است اون این کارها را نمیکنه انما یتذکر اولو الباب جزی نیست که عقل مندان انسانهای عاقل انسانهای باخرت از این آیات الهی پند میگیرند تذکر میگیرند و به آیات عمل میکنند قل یا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين در آیات گذشته دلائلی بود بر مدعای سوره که در ابتدا مدعای سوره را خواندیم فعبد الله مخلصا له الدین خدای عزوجل را عبادت کنید عبادتتون بیگونه ای باشد که عبادت شما خالص برای الله باشد در اون عبادت آمیزش غیر نباشد دلائلش را ذکر فرمودند دلائل آفاقی هم داشت خلق السماوات والارض بالحق دلائل انفسی هم داشت خلقكم من نفس واحده حال الله وجل در این آیه برای کسانی که عبادت را با این شرایط انجام میدهند بشارت بیان میفرماید اما در لابلای این بشارت میفرماید که اگر برای شما زمینه عبادت فراهم نیست بر شما فشار هست بر شما تنگی و حرج هست شما هجرت کنید ارض الله واسع، به خاطر عبادت الله و به خاطر اینکه رابطه شما با الله رابطه عبدیت باشد و راحت ربتون را عبادت کنید ارض الله واسعه زمین خدا فراخ است شما جای دیگه برید قل یا عبادی یعنی قل یا محمد لعبادی یا عبادی الذین آمنوا خدای تعالی اینجا چند شرافت بیان کرده برای ما بندگان اول اینکه ما را به سوی خودش نسبت داده بندگان من یا عباده اصلش هست یا عبادی بندگان من هیچ شرفی و هیچ عزتی و هیچ مقامی برای ما بندگان بالاتر از این نیست که خداوند به ما بفرماید یا عبادی وقتی ما را میگه یا عبادی فرض کن ما به بالاترین جایگاه عزت رسیدیم که ما را خدا به خودش نسبت میده ای بندگانی که آمنو ایمان آوردید اتقو ربکم این شرافت دوم است از ربتان وازم ربکم ما بندگان او هستیم او رب ما هست ما بندگان او هستیم و او رب ما هست از ربتان پروا داشته باشید بترسید و الله تعالی سمره این تقوا را بیان می‌فرماید. نتیجه این تقوا چیه ثمرش چیه للذین اتقوا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه کسانی که مخلص باشند احسان را قبلا هم به معنی نیکوکاری و هم به معنی اخلاص بیشتر احسان در باره خدا و در حق خدا یعنی اخلاص کسانی که اخلاص داشته باشند در این دنیا برایشان حسنه هست در اون دنیا اگر حسنه ذکر بشه همیشه ما در قرآن خاندیم به معنی بهشت للذین احسن الحسن اما در این دنیا چی در این دنیا اطمینان قلبی آرامش قلبی چنان آرامشی که بنده فقط در عبادت اون آرامش را احساس می کند در چیزی دیگه احساسش نمی کند <coughs> و ارض الله واسعه و اینجا همونطور که اول ارز کردم اشاره به هجرت است زمین خدا فراخه یعنی اگر موقعیت عبادت خالصانه فراهم نیست هجرت کنید برید در رای خدا خب هجرت که بکنیم هجرت سختی خودش را داره در هجرت فقر میاد مشکل مسکن میاد گرسنگی تشنگی <coughs> خطر جان همه اینها را میفرماید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب خب وقتی هجرت میکنی صبر میخواد و صبر کنید دریافت میکنن صابران اجرشان را بدون حسابی شمار یعنی صبر هجرت خیلی زیاد است وقتی خدا میگه بغیر حساب معنیش اینه که حد و اندازه نیست خدا تعالی برایش به قول مردم محلی ما خروار خروار سرازیر فرماید برایش عنایت فرماید قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له, له الدین همون مدعای سوره که اول سوره ما خواندیم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین که اعبد الله مخلص الدین اینجا دوباره مدعا ذکر شده اما با دلیل وحی اونجا خدا به ما گفت که اعبد الله مخلص الله الدین اینجا به پیامبر میگه من هم به همین امر شدم همون دستوری که خدا شما را فرمود دستوری که به من داد عینا همونه اون چیه قل انی امرتو همانا من امر شدم من جانب الله ان اعبد الله انك عبادت کنم الله را اخلصا له الدين ای مخلصا له العبادت عبادت را خالص برای انجام الله انجام بدم تمام عبادت را و امرت لان اكون اول المسلمین و در این امت من امر شدم اولین مسلم باشم اولین مسلم در هر امتی پیامبر خودش است قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم بگو من میترسم بالفرض اگر من نافرمانی خدا بکنم اگر خالص برای او عبادت نکنم میترسم از عذاب روزی بسیار بزرگ لذا قل الله اعبد دوباره اعاده برای تاکید قل الله اعبد بگو فقط و فقط الله را من عبادت میکنم ببینید اگر شما به اون ضوابط و قواعد زبان عربی دقت و توجه داشته باشید اینجا تاکید بر تاکید اولا لفظ جلاله الله مقدم شده اعبد که فعلش هست مؤخره اینجا حصر میاره مثل ایاک نعبد هست قول الله اعبد مثل چی هست ایاک نعبد هست این حصر ایجاد کرده مخلصا خودش کلمه حصر است یعنی بگو فقط و فقط اگر ما ترجمه بکنیم تو فارسی جالب جالب نمیتونیم ترجمه بکنیم چنین تاکیداتی که در زبان عربی هست تو فارسی وجود نداره به این صورت ترجمه میشه اون ترجمه تکلفی قل الله بگو فقط و فقط الله را اعبد و من عبادت میکنم مخلصا فقط برای او اختصاص میدهم دینی عبادت خودم را ای تاکید بر تاکید معنیش اینه چنین عبادت خدا انتظار داره که کوچکتری شائبه غیر نباشه تو اون کوچکتری آمیزشی در اون عبادت برای غیر الله نباشه مشکل مشرکین عبادت نکردن نبود مشرکین عبادت می خدمت شما گفتیم که اونا هم نماز می خوندند هم حج می هم به بینواها کمک میکردند هم آجیه را خدمت میکردند همه کار میکردند صدقه میدادند حتی شطور کشدند بخشی از کشاورزیشون را به خدا اختصاص میدادند اما وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والانام هم برای خدا هم برای غیر خدا فقالوا هذا لله و وهذا لشركانه این مال خدا این مال غیر خدا این آمیزش این که در کنار الله غیر الله این شرک بود دیگه اونها انکار نمی کردن خدا را کفر که نمی کردن لذا قرآن که تاکید داره مخلص الله و دینی تو همون عبادت دیگه اخلاص باشه هیچ ای برای غیر الله نباشه لذا این هست پیام اصلی هر پیامبر و این هست پیام اصلی قرآن مجید لذا الله می فرماید فعبدو ما شئتم من دونه شما عبادت کنی هر چیز را میخوای غیر خدا من که نمی کنم عبادت من خالصتا برای خداست قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه این تخویف اخروی هست بزرگترین خساره و زیان زیان ابدی و سرمدی زیان و خساره دارین اینه که انسان همین کار را بکنه که هر غیر خدا را عبادت کنه بگو خاسرین یعنی زیانکارترین انسان ها آنهایی هستند که خودشان را و اهل و عیالشان را در خساره واقع بکنن در روز قیامت یعنی اینجا چون غیر الله را عبادت میکنن در خساره کامل الله ذالک هو الخسران المبین خبردار برای این افراد خساره آشکار است اینایی که در این عبادت غیر الله را شریک کردند کیفیت خساره چطور ضرر کردند لهم من فوقهم ظلل من النار ومن من تحتهم ظلل الله می فرماید اینا صاحبانها دارن از بالا سر و از پایین اون صاحبانی که بالا سرشون هم هم آتشه پایین از هم آتشه یعنی از هر طرف با آتش خدا و جهنم خدا محاصره شدند اینها که غیر را عبادت میکنه لهم من فوقهم ظلل من النار بالای سرشان سایبانی هست از آتش و من تحتهم ظلل و از زیر پایشان هم سایه زیر پا سایه نمیشه تعبیر به سایه کردن منظور این فرششون در آیه دیگه فراش تعبیر شده و مهاد رخت ذالک یخوف الله به عباده ذالک یعنی این عذاب ذالک مشارلش چی عذابه یخوف الله به عباده خدا میترسانه به وسیله این عذاب بندگان خودش را لذا این عذاب را برای شما بندگان بیان میکنه تا شما بترسید حال رب مهربان دوباره مستقیم من شما را خطاب میکند یا عباده ای بندگان من فتقون فقط و فقط از من بترسید نکنید غیر خدا را عبادت بهانه نیارید که این واسطه هست این وسیله هست این شفی هست این سفارشیه به این بهانه صدا بزنی غیر راست عبادت کنی غیر را نظر و نیاز کنی برای غیر نکنید از من خدا بترسید والذین اجتنبوا الطاغوت و خدا اینجا بشارت بیان می فرماید اون بندگانی که به فتقون عمل میکنند فرمود یا عباده فتقون اون بندگانی که به فتقون عمل میکنند اون بندگانی که اجتناب میکنند از تاغوت تاغوت معنیش چیه ما قبلا خاندیم نه تا معنی برای تاغوت خاندیم گرچه تاغوت را به معنی بت هم کردند تاغوت را به معنی شیطان هم کردند اجتنب الطاغوت یعنی از بت اجتناب میکنه اجتنب الطاغوت از شیطان چون شیطان انسان را وادر به عبادت غیر الله میکنه اجتنب الطاغوت طاغوت هر اون عالم روحانی که مردم را به سوی عبادت خودش فرا میخواند طاغوت به معنی پادشاه ستمگر هم هست هر اون پادشاه ظالمی که مردم را به سوی عبادت خودش مثل فرعون نمرود یا در این زمان پادشاهانی که میگوین قانون خدا نه قانون ما قانون حجاب غنی قانون من نباید تو دانشگاه تو اداره با حجاب کسی بیاد قانون خدا نه قانون من اینجا مثلا نماز ممنوعه اینجا مسجد ممنوعه اینا که در واقع در مقابل قانون خدا خود قانون درست کردن و مردم را مجبور میکنن از اونها تبعیت بکنه این تاغوت تاغوت چندی معنا داره اما جامع ترین معنا را که شیخ بزرگوار ما کردند همه ایمانی توش میاد تاغوت چیه کل ما عبد من دون الله هر چی که غیر خدا پرستش بشه اون تاغوته چه پادشاهی بشه چه مرد روحانی باشد پیر و فقیری باشد چه شیطان باشد چه جن باشد چه بت باشد هر چی که غیر خدا پرستش بشه و به سوی عبادت خودش تشویق میکند الله میفرماید کسانی که اجتناب میکنن از طاغوت یعنی از غیر الله از چیش اجتناب میکنن ان یعبدوها از این که او را عبادت کنند از این دوری میگم من غیر خدا عبادت نمی کنم و انابو الله و رجوع می کنم به سوی خدا لهم البشرا برای اینها مجده هست بشارت لذا به این بندگان من بشارت بده فبشر عبادی بشارت بده بندگان من را الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اونها که سخن را گوش میکنن بهترینش را اتباع میکنند بهترینش را اتباع میکنند یعنی چه ببین برای این مفهوم های زیادی و تفسیرها زیادی گفتن یک تفسیری که بیشتر راجع هست بنده ارز میکنم اون اینه که گاهی احکام خدای عزوجل در اونها یک حکم مباح یکی مستحبه یکی جایزه یکی بهترش است همونه که به اون رخصت استفاده از رخصت استفاده نمیکنه به مباحش از کنم عمل نمیکنه به اونی که مستحب بهتره به اون عمل میکنه به اون پای بنده مثلا در این جریان به عنوان مثال در سفر هستی روز نگیری جایزه بگیری بهتره این چیکار میکنه به اون بهترش عمل میکنه وضو با این کیفیت بگیری درسته مثلا هر عضو را یک بار بشوری درسته اما بهترش سه باره شما به بهترش عمل میکنی غسل ها کذا هر عملی چه نظافته چه از کنم که از به خدمت شما عبادته چه صدقه هست مثلا صدقه را بدهی علنی بدهی جایزه مخفیش بکنی بهتره در هر چیز به بهتر عمل میکنه یعنی حریص بر اجر بیشتر حریص بر کیفیت بالاتر در هر دو صورت کسی را از از عالمی میپرسه این روش را انجام بدم این روش را میگه هر دو برات جایزه میگه نه بهترش کدومه دنبال بهترشه دنبال کیفیت بهتره شما میری جنسی میخرید از بازار سعی میکنید که همونی که کیفیت بهتره بخرید لباس پارچه ظرف و کالا از میوه برای پولش فروا نداری پولش بیشتر باشه بهتر باشه جنسش پس این فرد برای ازیتیش پروا نداره برای زحمت و رنجش پروا نداره میگه اون بهترین صورتش میخوام پس تبیعون احسنا دنبال میکنم بهترینش را اولئک الذین هداهم الله الله میفرما این کسان کسانی هستند که الله هدایتشون کرده و اولئک هم اولو الالباب اینها هستند عاقلان اینها فهمیده عاقلند اولو الالبابند که دنبال بهترین هستند افمن حق عليه كلمة العذاب حال یک تقابلی مقایسیه این بنده عابد این بنده مؤمن با اون بنده که دنبال عبادت غیر خداست افمن حق عليه كلمة العذاب آیا اون کسی که بر او ثابت شده حق ای ثبته ثابت شده بر اون کلمه عذاب یعنی وعده عذاب خدا کمن هو لیس کذالک جوابش مقدره ای مثل اون مؤمنی هست که اون مؤمن اینطور نیست نه این نارگ با هم برابر نیستن افا انت تنقذ من فی النار آیا میتونی نجات بدی اون کسی که تو آتش است یعنی اون کسی که حق علی کلمت العذاب هست حتی توی پیامبر نمیتونی او را نجات بدی کاری هیچ که نیست را نجات بده اما اون کسی که لیس کذالکه هست اون کسی که اهل تقوا و خدا ترسی هست اون جایگاهش را الله بیان بشارت لكن الذين اتقوا اما کسانی که اتقوا ربهم از ربشان میترسن لهم غرف برای اونها اتاقهایی هست اتاقهایی که بالا خانه دارند من ها غرف بالای اون غرف یعنی اتاقهای بنا شده است یعنی برای اونها های چند طبقه هست کاخهای مجلل هست تجری من تحتها الانهار جاری هست از زیر درخت ها خود اون کاخها و قصرها نهرها وعد الله این وعده الله است لا يخلف المیعاد الله خلف وعده نمیکنه وعده که الله میکنه اون وعده محقق میشه به این وعده شما اهل ایمان الله میرسید لذا الله تعالی میفرماید این وعده خلاف وعده نمیکنم الم تر ان الله انزل من السماء ابتداء ما دلیل آفاقی و انفسی خاندیم بر اثبات توحید این دلیل دوم هست عقلی دوم الله می فرماید آیا می بینی خدا نازل کرد از آسمان آب فسلکه ینابی اجاری کرد چشمهایی فی الارض زمین خدا چشمه جاری کرد قدرت خدا را انسان می بینه و سیستمی که الله تعالی برای آب در نظر دارد انسان تعجب میکنه ببینید اگر به ما هر یکی از ما سهمی از آب داریم در سال خداوند سال یک بار آب میده در یک موسم خاصی اگر سهم ما را خدا هر یکی را بهش میداد که این آب مال تو آب امسال خدا میدونه چند هزار لیتر بود کجا میکردیم چه کارش میکردیم نه جا داشتیم نه ارز کنم که اون آب خوب تمیز میماند آب که مدتی بمانه دیگه آب خراب میشه الله عزوجل یه سیستمی را برای حفاظت آب برای اینکه این آب خوب بماند در زمین راه انداخته البته زمین ها متفاوته در بسیاری از بلاد اکثر بلاد خدای تعالی آب را نازل کرده در زمین فرو میره تو زمین برای ما ذخیره میشه بعدا از طریق چاه از طریق چشمه از طریق قنات از هر طریق ما این آب را استخراج میکنیم بسیاری جا هستن که کوهستان هست اونجا کوهستانی هست اونجا ارز کنم چشمه نیست اونجا چاهی نیست این آب را خدای تعالی تو کوها به اندازه کوها به شکل برف ذخیره میکنه یک بار که زمستان میاد و برف میبارد اینقدر برف میاد اینقدر برف میاد که این برف برای یک سال مردم اون سامان کفایت میکنه بعد کم کم زوب میشه وقتی گرم میشه در طول سال بر اساس نیازشان الله تعالی تو همون جوی آبشون برایشون جاریش میکنه یهو نمیشه کم کم بر اساس نیاز الله تعالی بسیار دقیق بر اساس احتیاج انسانهایش و بندگانش این آب را بهشون میده لذا الله همین اشاره میکنه که فسلکه ینابیع فی الارض جاری کرد او را به عنوان به صورت در زمین و بعدا کم کم شما اون دیگه هر روز هزار لیتر دو هزار لیتر ده هزار لیتر کم کم اون چشمه به شما میده بقیه تو زمین ذخیره است ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه سپس به وسیله همین آب زرع و کشتی که رنگهایش متفاوته زراعت را انسان میبینه چه زیبایی داره سبزیش هم متفاوته گلهایش شکوفهایش ثم یهی جو سپس میرسد یعنی زرد میشه اما محصول گندم جو هر چی باشه فتراه مصفرا میبینی زرد شده ثم یجعله طعما بعدا خدای عزوجل اون را ریزه ریزه میکنه یعنی تبدیل به خاشاک میشه شما برداشت میکنید دروش میکنید همه این مراحل این مراحل مختلف را الله برای شما بندگان به وجود میاد شما تو اینها فکر بکنید ان فی ذلک لذکر لاول الالباب در این پند هست برای عاقلان اما ببین از این پندها چه کسی پند میگیرد از اینها چه کسی تذکر میگیرد الله میفرماد اون کسی که اش باز باشد اون کسی که خدا به شرح صدر داده اینجا خدا تعالی دوباره یک مقایسه و تقابلی بین مؤمن و غیر مؤمن بیان میفرماید در این تقابل مقایسه به مؤمن خدا میفرماید که شرح صدر دارد به غیر مؤمن میفرماید که قساوت قلب و صدر دارد ببین شرح صدر و قساوت قلب با هم دیگه در تعارض هستند در تضاد هستند شرح صدر چیه شرح صدر اینه که انسان دلش باز بشه و آمادگی برای پذیرش را داشته باشه یکی از شرح صدر ارز کردم یکی از قصاوت قلب شرح صدر که اینجا الله تعالی فرموده این در واقع نوری هست از جانب پروردگار سینه شما بازه یعنی نور خدا در درونش گذاشته وقتی که این نور در درون قلب بیاد انسان آمادگی داره برای پذیرش پذیرش دستورات خدا پذیرش احکام خدا علامتش اینه که وقتی که احکام خدا را انجام میده رغبتت شوقت بیشتر میشه و بعض این شرح که خدا به بندگانش داده متفاوت است تفاوت داره بعضی ها کم هستن هیچ کس هیچ مؤمنی نیست که شرح صد داشته نباشه همون مؤمن تنبل تنبل وقتی نمازش را میخوند گرچه با کسالت و با تنبلی میخوند وقتی که روزش را میگیرد احساس راحت میکند یا نمیکند احساس میکنه کار خوبی کردم از نظر روحی راحت میشه اما بعضی هستن که رغبت دارن چنان اشتیاق دارن چنان که وقتی که انجام میدن بهترین ساعت لطف و لذت زندگی همون ساعتی که در عبادت را انجام میده در تلاوت میکنه در سجده میکنه چنان در اون ساعت لطف و لذت میبره که در هیچ خوراکی نمیبره اون لطف و لذت را پس این شرح صدر بندگان خدا هم چیه متفاوته و قصاوت اینه که قلب سنگ میشه سخت میشه در مقابل دستور خدا دفع میکنه پذیرش نداره قبول نمیکنه لذا این دوتا ضد هم دیگه هستن ارز کردم احکام خدا هم مثل همون نور هستند یک انسانی که یه نور میبینه چقدر رغبت به طرف نور پیدا میکنه دلش میخواد بره به طرف نور مؤمن وقتی که دستورات خدا را میبینه برای اون مثل نور میماند لذا برای انجام دادنش راغبه برای انجام دادنش علاقمنده و بعض از رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثی داریم که سوال شد یا رسول الله شرح صدر چگونه هست فرمود شرح صدر مثل نوری هست که در قلب می آید گفتن یا رسول الله علامتش چیه علامت شرح صدر این علامتی که رسول الله فرموده خدا بر ما رحم بکند کمتر در وجود ما هست فرمود که توجهش به آخرت بیشتره از دنیا به دنیا رغبت آنچنانی نداره و برای مرگ خوب آمادگی داره اون نور وقتی که به صورت کمال در وجود انسان بیاد توجهش به آخرت بیشتر میشه رغبتش بیشتره یعنی بیشتر کارای میکنه که به درد آخرتش بخوره برای دنیاش زیاد برنامه ریزی نمیکنه به اندازه نیازش چرا؟ اون به اندازه است که فرضه اما مازاد نه وقت بیشترش را وقت مازادش را صرف آمادگی برای آخرت میکنه پس این هست شرح صدر قساوت برعکسه یعنی اون نور را انسان دفع میکنه هیچ برای آخرت آمادگی نمیکنه فقط برنامه ریزی برای دنیاست و این شرح صدر که خدا به شما مؤمنین میده این دو نوع هست یک شرح صدری که ارتباط با خود خدا داره یک شرح صدری که ارتباط با بندگان خدا داره شرح صدری که ارتباط با خدای عزوجل داره اینه که مثلا یاد خدا دلش را نرم میکنه اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا اما قصاوت اگر باشه نسبت به خدا دلش تکان نمیخوره هرچی بهش بگی اصلا اثر پذیر نیست اصلا در دلش هیچ تغییری نمیاد هیچ تکانی نمیاد این قصاوت علامت قصاوت این در رابطه با خدا خداست باره بندگان خدا شرح صدر اینه که از مصیبت بندگان از مشکلات بندگان بیقرار میشه تا یتیم را میبینه گریش میگیره تا فقیر را میبینه بیقرار میشه تا زمانی که مشکلش را رسیدگی نکنه آرامش نمیگیره اما قساوت درباره بندگان اینه که هرچی مصیبت بر بنده میشه این, هیچ پروا نمیکنه به قول مردم تکی هم نمیگزه نه با مردم مواسات داره نه با مردم همدردی داره اینا تمام علامت شرح صدر و قساوت صدر است لذا الله می فرماید افمن شرح الله صدره للاسلام آیا اون انسانی که الله سینش را باز کرده برای پذیرش ایمان و اسلام فهو على نور من ربه اون انسان بر نوری هست از جانب رب کمن هو لیس کذالک آیا این مثل اون کسی هست که این چنین نیست اینجا اهل تفسیر در جواب این استفهام چیزهای مختلفی را مقدر کرده همه معنیش یکیه مثلا شیخ بزرگوار ما می فرماید که کمن لم یشرح صدره یا کمن هو لیس کذالک تفسیر جابع البیان میگه افمن شرح الله صدره للاسلام کمن طبع الله على قلبه مثل کسی است که خدا دلش را مهل جباریت زده تفسیر خازن بود تفسیر جابه البیان میگه کمن اقص الله قلبه آیا کسی که خدا بهش شرح صدر داده قلب نرم داده مثل کسی است که قلب سخت و سنگ داره نه اینا مثل هم نیستن فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله ویل و حلاکت برای اون کسی که قاسیت قلوبهم دلشون سخته عرض کردم سختی دل را برای شما بیان کردم اذا ذکر الله عنده او آیاته ازدادت قلوبهم قاسیتا ذکر خدا بشه یا آیات خدا بشه بجای ایمان چی اضافه میشه سنگی سختی پس این است فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله دلهایشون سخت است نسبت به ذکر خدا نسبت به ذکر خدا ذکر الله مراد قرآن است نسبت به قرآن اولئک فی ضلال مبین این افراد در گمراهی آشکار است حال الله عزوجل این قرآن را که ذکر الله است اوصاف این قرآن را بیان می این قرآن طوری هست که پوست انسان متاثر میشه قلب انسان متاثر میشه موی بدن بلند میشه قرآن چنان تأثیری داره الله فرمائے الله نزل احسن الحديث الله نازل فرموده فرو فرستاده بر پیامبرش زیباترین سخن را کتاب متشابه این کتابی هست کتابا تنوین برای تعظیم است کتابا عظیما کتاب بسیار عظیمی هست متشابهن یعنی مزامینش با هم دیگه شبیه هم هست مثانی بعضی مزامینش تکرار میشه تکرار میشه به خاطر پندپذیری به خاطر تذکر تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم یعنی پوست کسانی که از ربشان میترسند تقشعر رو یعنی پوستشون تکان میخوره و موی پوست بلند میشه اقشعرار بلند شدن اون موی پوست را میگویند ثم تلین جلودهم و قلوبهم بعدا اثرات این قرآن نرم میشه پوستشان و قلبشان به سوی ذکر خدا به سوی ذکر خدا ذکر خدا این قرآن است پوست ما قلب ما نرم بشه یعنی چه یعنی العمل بكتاب الله الى ذکر الله یعنی چه العمل بكتاب الله یعنی وقتی آیات رب بشنوی قلبت مشتاق میشه مثلا تقوا میاد دلت میخواد بهترین متقی بشی وقتی بحث نماز میاد دلت میخواد که بهترین نماز بخونی وقتی که بحث صدقه میاد من بشی که بیشتری صدقه را بدی هر دستوری که صادر میکنه قرآن اگر ما مؤمنین اینطور هستیم پس این علامت اثرپذیری از قرآن است یعنی در وجود ما انابت هست و الحمدلله همین وضعیت هست مسلمان گاهی قرآن را میشنود بحث صدقه است همون روز بلند میشه میره صدقه میده بحث نماز هست نماز میخونه بحث مواسات و همدردیه اون میکنه لذا بحث ذکر اذکر الله ذکرا کثیرا شروع میکنه به ذکر بس هر دستوری که میاد همونه بهش عمل میکنه لذا الله میفرماید ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله سپس نرم میشه پوست اونها و قلب اونها یعنی اعضای ظاهری و باطنی اونها منقاد پروردگار میشه منقاد دستور قرآن میشه به این معناست هم ظاهرا هم قلبا تو قلب تکام میخوره ثم تلین جلودهم و قلوبهم ذکر الى ذکر الله بسوی پند خدا یعنی بسوی عمل به کتاب الله ذالک هدى الله یهدی به من یشاء الله میفرما این قرآن هدایت الهی هست هدایت میکنه به وسیله این کسی را که خدا بخواد چه کسی کسی که در درون او انابتو و حق پذیری باشد و من یضلل الله فما له من هاد هر کسی که خدا گمراهش بکنه برای او هیچ هدایت کننده نخواهد بود کسی که من مقدر بکنه گمراهیش را مثل ابو جهل ابو لهب با اون انسان بزرگترین هادی عالم محمد صلی الله علیه و سلم به صورت خصوصی بشینه و تبلیغش بکنه هم او هدایت نمیشه و من واقعا و من یضلل الله هر کسی را که خدا گمراه کنه فما له من هاد هیچ هادی برای او وجود ندارد افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه الله تعالی بازم تقابل دیگر مقایسه دیگر بین عرض به خدمت شما که مسلمان و غیر مسلمان بین موحد و مشرک الله تعالی بیان می فرماید افمن یتقی بوجهه آیا اون انسانی که خودش را حفاظت میکنه به وسیله چهره به وسیله چهره چطور به وسیله چهره یعنی وقتی عذاب خدا میاد چهره خودش را به عنوان سپر قرار میده ببین تو دنیا برعکسه هر خطری برای ما میاد به طرف چهره ما بیاد ما برای حفاظت چهره دستمون را چکار میکنیم جلو میبریم یا چهره را بر میگردانیم تا هر چیز به چهره نخوره به پشت بخوره ولی به چهره نخوره چرا اونجا انسان چهره را جلو میده الله حفاظت کنه الله نجات بده علماء تفسیر نوشتند اونجا وقتی که انسان دستهاش به پشت بسته و اون حرارت میزنه اون از کنم که شعله آتش میزنه به انسان انسان چاره دیگه نداره جلوی اون آتش چهرهش را میده سپر چهره را میکنه چنانچه تفسیر مظهری نوشته والکافر حین یلقا فی النار کافر وقتی که در آتش انداخته میشه و تکون یداه مغلولتین الی عنقه همونطور که در قرآن آمده دستاش پس گردن بسته دستای پشت سر فلا یستطیع ان یتقی الا بوجهه نمیتوانه خودش را نگهداری و حفاظت بکنه مگه با چهره چهرهش را جلو میده چهرهش را سپر میکنه لذا الله میفرماید افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه آیا اون انسانی که حفاظت میکنه از خودش به وسیله چهره از عذاب بد در روز قیامت این مثل کمن هو لیس کذالک مثل اون کسی است که این وضعیت را نداره بهشتیه و قیل للظالمین گفته میشه به این ظالمان به این مشرکان ذوقوا ما کنتم تكسبون بخور بچشید اون چی که کسب کردید یعنی اون کاری که اون عذابی که برای شما میان نتیجه عمل کردیتون هست کذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب اینجا تخویف اخروی است کسانی که قبل از اینها بودن مشرکان هم تکذیب کرده انبیاء را آیات الهی را فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون عذاب آمد از جهت کناسا نفهمیدن فاذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا خداوند به اونها چشاند رسوایی را در زندگی دنیا در دنیا انواع عذاب ها آمد رسوایی در دنیا چی بود خسف بود مسخ بود و عذابهای دیگه بود اما اینا گذشت تمام شد یا تبدیل به میمون شد یا تبدیل به قرده شد یا دیگه عذابی آمد اما ولا عذاب الاخرت اکبر عذاب آخرت بسیار بزرگه در مقابل عذاب خدا عذاب دنیا هیچی نیست در مقابلش لو کانو یعلمون کاش میدانستند در آخرت همه میدانند ولی اونجا دانستانش درد نمیخوره کاش میدانستم این در دنیا در دنیا متوجه میشدند ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن باز هم ترغیب بسوی قرآن است الله میفرما ما برای مردم بیان کردیم در این قرآن من كل مثل یعنی از هر مضمون و موضوع هر موضوع را توضیح دادیم هم در رابطه با خدا درباره قیامت در درباره اخلاق درباره اعمال در باره معاملات لعلهم يتذكرون شاید پند بگیرند قرآن عربیا این قرآنی هست به زبان عربی غیر ذی عوجن در اون هیچ کجی نیست همه چیز شفاف بیان شده لعلهم یتقون تا به وسیله این قرآن بترسند به وسیله قرآن چکار بکنند؟ بترسند تقوا داشته باشند ضرب الله مثلا رجلا ببینی قرآن مجید همه چیز را شفاف بیان کرده بالخصوص موضوعی که در قرآن از هر مسئله بیشتر واضح تر است مسئله ایمان و اعتقاد مسئله توحید است خدای تعالی مسئله توحید را چنان شفاف بیان کرده که هیچ مسئله به مثل توحید واضح نیست و بعد خداوند به وسیله مثالها روشنترش کرده اینجا مثالی برای همین موضوع توحید و اینکه فقط در خدمت یک معبود باشیم ساجد یک معبود باشیم ساجد یک مسجود عابد یک معبود مثال خدا بیان کرده مثال حاصل این مثال این از شما فرض کنی یک غلام هست یک برده هست این غلام چند تا صاحب داره مثلا پنج نفر ده نفر با هم پول داده این غلام را خریداری کردند این ده نفر این غلام مالکی مال ده نفره خب گاهی است که این غلام را هر ده نفر میبرن میفروشند سودش را بین خودشون تقسیم میکنند این آسانه اما اگر برای خدمتشون باشه هر ده تا میگه اون میگه برای من باید کار بکنه اون دیگه میگه برای من با هم دیگه هم درگیرن متشاکسون یعنی چه با هم دیگه درگیرند اون میگه نه حق مال من دیگری میگه نه حق مال منه خب وقتی که درگیر باشند این غلام به درد هیچ کدوم نمیخوره مثال عبادت خدایان متعدد مثل این است کدوم یکی را عبادت میکنی اما صورت دوم مولا و صاحب غلام یک نفر است این یک نفر هم به غلامش خدمت میکنه نان و آب میده قضا و پوشاک میده و این غلام هم برای او راحت خدمت میکنه چقدر زیباست لذا الله تعالی میفرماید که مثال شما همینه مثال معبود باطل و معبود به حق آیا این دو با هم برابر هستند هرگز نیستند اون کسی که آلهه متعدد عبادت میکنه اون مثل اون غلام اولی هست که چند تا آقا داره ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا بیان فرموده خداوند مثال مردی را که در اون شریکانی هست متشاکسون متشاکسون یعنی ناسازگار با هم دیگه بد اخلاق با دیگه ناسازگار و درگیرند خب این غلام به درد هیچ کدوم نمیخوره و رجلا سلما لرجل و مثال دیگر مردی هست که تسلیم یک مرد یعنی برای یک مرد فقط کار میکنه هل یستویان مثلا این دوتا مثال با هم برابر هستند هرگز برابر نیستند الحمدلله پس از اینجا ثابت شد تفسیر جلاله نیست الحمدلله وحده ثابت شد که تمام تعریفات و صفات علویت فقط و فقط برای الله غیر از الله کسی دیگه اله نیست بل اکثرهم لا يعلمون اکثری مشرکان نمیدانند بعض هم غیر خدا را عبادت میکنند انك میت و انهم میتون وقتی که رسول الله این مسائل را تبلیغ میکرد مشرکین با هم دیگه میگفتند که نمیشه جلوش را گرفت منتظر میمانیم تا موتش بیاد تا حادثه مرگ برش بیاد نتربس به ریب المنون ما منتظر میشیم حادثه مرگ را مرگ که بیاد فوت میکنه میره دیگه این دعوت و این توحید و این نهزت و اسلام دیگه تمام میشه الله تعالی می فرماید مگه قرار است شما فقط فوت کنید اونا اونا زنده بمانند انک میت و انهم میتون شما هم میمیرید اونا هم میمیرند و غیر همونطور که گفتن کاملا حماقت و نادانی است که انسان برای مرگ دشمن شاد بشه و خوشحال بشه و منتظر باشه مگه خودش نمیمیرد پس کانو یتربسون برسول الله موته اونا منتظر بودن که برای رسول الله کی موت میاد فاخبر ان الموت یعمهم خدا اینجا خبر داد که موت شامل همه میشه فلا معنا للتربص و شماتت الفانی بالفانی معنی نداره که انسان منتظر مرگ اومد مقابلش باشه و شادی کردن فانی برای فانی یعنی یک فانی فنا شد من شاد بشم شادی من چه فایده داره من فردا فنا میشم پس فلا معنا لشماتت الفانی فانی کسی که خودش فانیه برای فانی دیگه چرا شاد بشه لذا الله می فرماید إنك ميت وإنهم ميتون. همانا شما فوت میکنید میمیرید و ایضا واف اینجا بعضی بگفتم به معنی ایضا است ایزن انهم میتون همچنین آنها هم میمیرند اما بعد از مرگ در دربار الله میاید اونجا جر و بحث هایتون شروع میشه ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون سپس نزد ربتان در روز قیامت شما با هم دیگه جر و بحث میکنید اونجا حق و ناحق معلوم میشه فمن اظلم ممن كذب على الله و بالصدق اذ جاء حال خداوند تخویف بیان میفرم برای اینهایی که رسول الله را تکذیب میکردند و خودشون دروغ می بافتند دروغ درست می کردند فمن ازلمو چه کسی ظالم تر از اون انسانی که کذب علی الله بر خدا دروغ میگوید و کذب بالصدق از جاء و همچنین تکذیب میکند صدق را صدق بسیار اهل تفسیر گفتم بالقرآن بعضی گفتم صدق یعنی تمام دین و شریعت دین را تکذیب میکند یا قرآن را تکذیب می کند وقتی که این قرآن آمده این انسان جایش کجاست که قرآن را تکذیب می کند جهنم مثول للكافرین آیا در جهنم جایگاه چنین کافری نیست هست این انسان ظالم ترینش هست اما بهترینش کدومه والذی جاء بالصدق وصدق به اون کسی که صدق را آورده راستی را آورده راستی را آورده یعنی چی یعنی پیغام خدا را پیغام توحید مراد از والذی گفتن عبارتون عن الرسول عن الرسول صلی الله علیه وسلم یعنی رسول الله والذی جاء بالصدق اون شخصیتی که صدق آورده یعنی پیام توحید آورده و صدق بهی خودش هم او را تایید میکنه اولئک هم المتقون اینها اهل تقوا هستند در روز قیامت در محضر الله لهم ما یشاءون عند ربهم برای اونها است اون چیزی که بخوان نزد پروردگارشان ذالک جزاء المحسنین جزای نیکوکاران و بندگان مخلص همین خواهد بود و خدای تعالی اینها را تمام بدیهای این گروه را این متقین را کفاره می فرماید هر گناه داری پاک میشه لیکفر الله عنهم تا اینکه خدای عزوجل کفاره و دور بگردانه از آنها اسوا الذي عملو بدترین اعمالی که انجام دادن اون با اعمال را خدا پاک میکند یعنی جزایشون را از بین میبرد و یجزیهم اجرهم و خداوند عزوجل پاداش میده اونها را به اجرشان کدوم پاداش به احسن الذی کانوی یعملون پاداش بهترین اعمال را ببینیم ما انسان ها حتی ما مسلمان ها مؤمن ها هم کار خوب میکنیم هم کار بد اونی که بد خدا کفاره میکنه اونی که خوبترش هست طبق اون به ما جزا میده الیس الله بکاف عبده آیا خدا برای بنده خاصش کافی نیست خدا کافی هست پس بنده دل بندت به الله و یخوفونک بالذین من دونهم من دونه اما مشرکین شما را میترسانند از غیر خدا بالذین به اون خدایانی که غیر خدا هستند مشرکین همیشه در هر زمانی همینه میگه نکنین کار را با این خدایان خودتا نگیر که زندگیت خراب میشه اینها تو را دیوانه میکنند اینها تو را ضربه میزنند پودرت میکنند هر زمانی میگه اسم این این آستانها را به زبان نیار با این بیادبی اسم اینها را با این سبکی نگیر که زندگیت خراب میشه خانوادت نابود میشه همیشه این کار مشرک میترسانه و یخوفونک شما را میترسانند بالذین از اون خدایانی که من دونه غیر خدا هستند این بیچاره خودش میترسه گمراه هست تو را هم میترسانی و من یضلل الله فما له من هاد هر کسی را که الله گمراه کنه برای او هیچ هادی نیست هیچ راهنمایی نیست و من یهد الله هر کسی را که خدا هدایت کنه فما له من مضل بس او را هیچ که نمیتونه گمراه بکنه الیس الله بعزیز انتقام خدا کفایتش میکنه آیا خدا غالب نیست داره انتقام نیست قطعا از مؤمن بنده مؤمن خودش دفاع میکنه بعد از این دلایل اعترافی میاد تو زمر گفتیم بیشتر دلایل عقلیه همه این دلایل برای اینه که معبود یکیه همونطور که خالق یکیه مشرکین قبول داشتن خالق یکیه میگفتن که خالق خداست ولی خب چرا غیر خدا را پس عبادت میکنی خدا استدلال میکنه میگه وقتی خالقیه که معبودم یکیه ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض اگر از اینها سوال کنی که کی آفرید آسمان و زمین را لیقولن الله حتما حتما میگه الله پس بهشون بگو قل افرأیتم به من خبر بدید ما تدعون من دون الله اون خدا یعنی که غیر خدا شما صدایشون میزنید فریادش می اونا چه ارزهی دارن اونا چه قدرتی دارند چه توانی دارند ان ارادنی الله بضر اگر خدا برای من اراده ضرر بکند خدا برای من اراده آسیب بکند هل هن کاشفات ضره آیا اونها توانند دور کنند ضرر خدایی را می اون مشکلی که خدا برای من ایجاد کرده خدایان شما دور کنند او ارادنی برحمت یا اینکه خدا برای من اراده رحمت کند و نعمت کند هل هن ممسکات رحمتی آیا می تونه جلوی رحمت خدا را میگیرن هرگز خدا خدایان شما در مقابل خدا چیزی نیستن پوچند قل حسبی الله پس نتیجه این دلیلی میشه حسبی الله الله من کفایت میکنه خدایان شما هیچی برای من نمیکنن الله کفایت میکنه علیه توکل المتوکلون فقط بر الله توکل میکنن توکل کنندگان یعنی اعتمادشون به الله است به کسی دیگه چشم ندوختن قل یا قوم اعمل این آخرین جواب معاند است از این دلائل قانع نمی در پایان این دلایل خداوند به پیامبرش میگه به اونها بگو شما جای خودتون عمل کنید ما هم عمل میکنیم منتظر میمانیم که عذاب بیاد کی رو رسوا میکنه عذاب بیاد کی رو نابود میکنه قل یا قوم اعملوا بگو ای قوم من عمل کنید علی مکانتکم بجایتون انی عامل منم بجای خودم عمل میکنم فسوف تعلمون ان قریب شما میدانید من یأتی عذاب یخزی چه کسی پیش او عذاب رسوا کنند میاد و یحل علیه عذاب مقیم چه کسی بر او فرود میاد عذاب دائمی ان قریب میدونیم که عذاب دائم برای چه کسی میاد انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق بعد از این دلیل اعترافی خداوند دلیل وحی بیان می فرماید دلیل وحی از به خدمت شما که ای پیامبر تو اعلام کن این قرآن را خدا بر من نازل کرده این قرآن را خدا بر من نازل کرده و دستور داده که به این قرآن عمل کنیم انا انزلنا علیک الكتاب للناس بالحق ما بر تو نازل کردیم ای رسول الله صلی الله علیه وسلم للناس یعنی برای نفع مردم نازل کردیم به حق نازل کردیم یعنی حق یعنی مطابق واقع راست دروغ نیست فمن اهتدى فلنفسه هر کسی از هدایت این قرآن استفاده کرد به نفع خودش و من ضل فانما يضل عليه هر کسی گمراه شد گمراهی هم به ضرر خودش و ما انت علیهم بوکیل ای پیامبر تو بر اونها ضامن نیستی که هدایتشون را تضمین کنی گمراه شدند به گردن خودشون از شما سال نمیشه چرا اینا گمراه شدند الله يتوفى الانفس حين موتها خدای تعالی اینجا دلیل دیگه بیان میفرماید و یک دو چیز را ذکر کند هر دو را ما قبول داریم دو تا مرگ هستند یکی مرگ موقت یکی مرگ معبد دائم مرگ موقت خواب است هر یکی از سب تا صبح میخوابیم خب روح از بدن خارج میشه روح میره جای دیگه پرواز میکنه اون وقت انسان خبر نداره اطراف ما کسی بیاد بره حرف بزنه انسان نم حرفش را میشنوه نه از اطراف خودش متوجه میشه بعضی خواب هستند کسانی میان خونهشون را اصلا جمع میکنن میبرن اصلا متوجه نمیشن کسی میاد جیبش را میزنه موبایلش را میبره متوجه نمیشه چون روحش رفته جای دیگه اما اون که انسان را اون انسانی که خدا موتش میده اون مثل همینه روحی اون را گرفته اما روحی او را با نفسش گرفته این روحش را بدون نفسش گرفته معلوم میشه با هم فرق دارند و بعد این را خدا تعالی موقت برده بر میگرداند اون نه اون بر نمیگردن گاهی همین میبره دیگه بر نمیگرده لذا الله میفرماید الله یتوفى الانفس الله کاملا میگیرد جانها را حین موتها به وقت موت کامل میگیره یعنی روح را با نفس میگیره والتی لم تمت فی منامها همچنین میگیرد اون کسی که نمرده در خواب میگیرد روحش را فیمسک التي قضا علیها الموت نگه میدارد اون روحی را که فیصله شده بر اون مرگ اون را نگه میدارد و یرسل الاخرى اما دیگری که خوابه پس برمیگردانه تا مدت مشخص یعنی به فکر مرگ باشیم هر شب گویا مرگ میاد روح ما میره اما دوباره خدا لطف میکنه برمیگرداند یه وقتی هست که میره دیگه نمیاد ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون در همه این تصرفاتی که خدا داره واقعا خواب یکی از اسرار زندگی خود ماست که خود ما نمیدونیم حقیقت خواب را چیه چه چیزی از بدن انسان خارج میشه و با چه کیفیتی که انسان حالت خوابش با حالت بیداریش خیلی فرق داره در حالت بیداری هر چیزی را میبینیم میشنوم در حالت خواب اصلا انسان نمیفهمه چی شد لذا الله میفرماید ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون در این تصرفات الهی آیات و نشانات است برای قومی که می اندیشند خب همه این تصرفات را کی میکنه خدا اما انسان چقدر نمک نشناسه که از غیر خدا کمک میخواد ام اتخذو من دون الله شفعا آیا اینا غیر از خدا دیگران را به بهانه سفارش و شفاعت کننده به عنوان معبود انتخاب کردند اکثر مشرکین خدایانی را که صدا میزنه میگه اینا سفارش ما میکنن اینا واسطه و وسیله ما هستند لذا به این خاطر ما اینها را صدا میزنیم قل اولو کانو لا يملكون شيئا ولا يعقلون آیا شما اینها را عبادت میکنید اینها را برای خودتون شفی گرفتید ولو کانو گرچه اینها هستند لا يملكون شيئا هیچ ملکیتی ندارند هیچ نوع مدیریتی ندارند دو پیش ما یملکون من قتمیر به اندازه پوسته خسته خرما هم اینها قدرت ندارند ولا یعقلون هیچ درکی هم ندارند متوجه نیستن شما اونها را صدا میزنید شما از اونها حاجت میطلبید قل لله شفاعت جمیع اگر به خاطر سفارش سفارش هم برای خداست خداست که شفاعت به کسی میده اجازه شفاعت اذن شفاعت به خاطر اون شفاعت هم شده خدا را زاری کن نه غیر خدا را له ملک السماوات والارض فقط و فقط برای الله است تصرفات آسمان ها و زمین ثم الیه ترجعون سپس به او فقط برگردانده می و خدای تعالی اینجا سرزنش میکنه سرزنش میکنه چه کسانی را سرزنش اون را وقتی که ذکر خدا به تنهایی هست بحث توحید تا پرستی هست خدا پرستی هست دلشون پشمرده میشه خوششون نمیاد دلشون میگیره اما وقتی که غیر خدا را تعریف بکنی از کشف و کرامت بگی از تصرفات اولیاء بگی از اینکه اولیاء به ما فرزند میدن به ما اولاد میدن برای ما این میکنه اون شاد میشند اصلا احساس میکنی که اینا با خدا مشکل دارند العیاذ بالله با توحید خدا اینا مشکل دارند الله میفرماید و اذا ذکر الله هرگاه الله یاد میشه وحده به تنهایی اشمعزت قلوب الذین اشمعزت یعنی منقبض میشه پژمرده میشه دل کسانی که ایمان به آخرت ندارند دلشون میگیره چرا فقط از یک معبود صحبت میشه از بقیه صحبت نمیشه و اذا ذکر الذین من دونه هرگاه وقتی میگه فلانی هم کمک میکنه فلانی هم تو بیابون دستت را میگیره فلانی هم مریضت را شفا میده این اینه که میگه خوشحال میشه میگه این مؤمن واقعیه و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون در این گام شاد میشند عاشق غیر الله است و با خدا مشکل داره به خدا به توحید خدا ایمان نداره لذا بعد از این خدا تعالی یک وردی به ما میگه که این ورد ورد توحیدی هست این بخونید همیشه قل در مقابل این مشرکی که ناراضی است بر صدا, صدا زدن خدا فریاد زدن خدا ای محمد تو بگو ای مخاطب ای مؤمن تو بگو بخوان اللهم فاطر السماوات والارض بار اله ای ذاتی که خالق آسمان ها و زمین هستی قبل از اینکه این آیه را ترجمه کنم درباره فضیلت این آیه سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه فرمود در قرآن یک آیه ای هست هر کسی این را بخاند و بعد از اون هر دعایی بکند دعایش قبول میشه بعدا همین آیه را خاند قل قل دستور خدا از اللهم ببعد اللهم فاطر السماوات والارض ای الله ای ذاتی که خالق آسمان ها و زمین هستی تو به تنهایی خلق کردی عالم الغیب و شهاده ای ذاتی که داننده غیب و حاضر هستی انت تحکم بین عبادک فقط تو هستی که فیصله میکنی بین بندگانت فی ما کانو فیه یختلفون در اون چه که اونها اختلاف دارن فقط تو فیصله میکنی کسی دیگه فیصله نمیکند بعضی گفتن اینجا مقدره اقض حاجتی ای خالق آسمان و زمین ای فیصله کننده اقضی حاجتی حاجتی من را برآورده کن اما روایت دیگه هست از عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ابن عوف می فرماید من از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پرسیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که برای تحجد بیدار میشد برای نماز شب بیدار میشد ابتدا چه کلماتی میخواند نماز را با چی شروع می کرد با چه ذکری ام المؤمنین فرمود وقتی که بلند میشد این دعا را میخواند اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض اونش اضافه هست بعد فاطر السماد ادامه همین آیه میگفت پیغمبر اینطور میخواند آخرش هم یه چیزی اضافه میکرد دقت بفرمایید اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اے رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض اے خالق آسمان ها و زمین عالم الغیب والشهاده اے دانند غیب و شهادت انت تحکم بین عبادک تو هستی که بین بندگانت فیصله میکنی در روز قیامت ما کانو فیه اختلفون در اون چیزی که اینها اختلاف دارند لذا ای خالق اهدنی لمختلف فیه من الحق باذنک مرا هدایت کن مرا راهنمایی کن در اون چیزی که انسان ها اختلاف دارند به توفیق محض خودت مرا هدایت کن انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم هر کسی را تو بخوای راهنمایی میکنی به صراط مستقیم لذا رسول الله اینطور میخواند این این آیه رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل را اضافه میکرد آخرش میگفت اهدنی لمختلف فیه من الحق اذنک انك تهدی من تشاء الى صراط مستقیم لذا این ورد این صفات خدای تعالی به ما فرمود بخانید در مقابل اون مشرک که اون از دل از ذکر خدا از توحید خدا دلش پشمرده میشه به همین خاطر شما اولا خدا را با صفات والا و صفات یگانه اش یاد کنید ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض اینجا خداوند برای این مشرکان تخویف بیان میفرمه اگر برای این ظالم ها برای این مشرک ها ما فی الارض جمیعا باشه همه اون چیزی که در زمین است و مثله مثل آن باشه لفتدو به من سوء العذاب اینقدر عذاب قیامت سختی که فدیه میده دو بلا تعمل بدون فکر کردن همه اینها را فدیه میده فدیه میده را از عذاب بد روز قیامت و بدالهم من الله ما لم یکونو یحتسبون ظاهر میشه برای اونها از جانب خدا اون چیزی که احتساب نمی کردند یعنی گمان نمی کردند چنان برای اونها مصیبت میاد و بدا لهم سیئات ما کسبو ظاهر میشه برای اونها سیئات عمل کردشون یعنی اون چیزی که کسب کردن نتیجه بد ظاهر میشه عذاب ظاهر میشه و حاق بهم ما کانو به و برای اونها فرود میاد بر اونها نازل میشه اون چی که مسخرش میکردن چی را مسخره میکردن عذاب را عذاب برای اونها نازل میشه فاذا مس الانسان ضر ضعانا الله میفرما این انسان هرگاه به این انسان ضرری برسد فقط ما را صدا میزنه دعانا فقط ما را فریاد میزنه ثم اذا خولناه نعمتا منا اما بعدا ما که بهش نعمت میدیم انسان واقعا زود فراموشکار است خودمون را میبینیم خودمون را که اهل ایمان و اهل تقوا و با خدا میدونیم وقتی مصیبتی میاد اینقدر خدا را زاری میکنیم یک لحظه آرامش نداریم و یک لحظه بدون دعا نیست وقتی مشکل ما حل میشه چنان میریم که اصلا هیچی نشده چطور انسان زود فراموشکار است الله میفرماید ثم اذا خولناه نعمتا منا سپس هرگاه ما به او عطا میکنیم نعمتی از جانب خودمون قال انما اوتیته على علم میگه من این داده شدم بر اساس علم خودم زرنگ بودم خودم دانشش را داشتم بلد بودم چطور از این مخمسه در بیام بعضی مردم خودشون را تعریف میکنن انسان بیاد این آیه میفته بعضی براش مشکلاتشون پیش میاد خدا مشکلشون رو حل میکنه به زندان میفته میگه من میدونستم چی بگم به قاضی بقیه نمیدونم من این اینطور گفتم این طور زرنگی کردم این کار رو کردم این نقش بازی کردم یا کسی ورشکست میشه بعدا بالاخره خدا راهنماییش میکنه چیکار بکنه چیکار نکنه میگه من زرنگ بودم اینقدر نمیگه خدا بر مشکل من حل کرد لذا انسان میگه انما اوتیته على علم هر چی من داده شدم بر اساس علم و دانش خودم بود الله میفهم بل هي فتنه این در واقع امتحانی بود بیچاره ولكن اکثرهم لا يعلمون اکثرشون نمیدانند و خداوند در آیه بعد میفرماید این حرف شبیه یک حرفیه این جمله شبیه یک جمله است خدا نجات بده این جمله شبیه جمله قارون است قارون چی گفت انما اوتیته على علم عندي این که من اینقدر مال دارم ثروت دارم سرمایه دارم چون که دانشش را داشتم بلد بودم چطور در بیارم لذا کمال خود من هست هنر خود من هست خدا گفت که هنر تو هست در زمین فرو بدش برد الان هنرت را نشون بده لذا الله میفرمه قد قالها الذين من قبلهم همین جمله را گفته کسانی که قبل از اینها بودن معلوم میشه بعضی حرفای ما را خدا خیلی ناراضی میشه من را حساب شده بزنیم اینقدر از خودمون تعریف نکنیم که خدا را فراموش کنیم اینقدر از زرنگیمون از باهوشیمون از کنجکاویمون قد قالها الذين همین را گفت قسانی که قبل از اینها بودند فما اغن عنهم ما كانوا يكسبون. یعنی اون چی که کسب کردن اعمال مشرکانه اونها هیچ چیزی را از اونها دفع دور نکرد فایده نبخشید فاصابهم سیئات ما کسبوا به اونها رسید سیئات کسبشان نتیجه بد عمل کردشان و ما هم بم... والذین ظلموا من هؤلاء خداوند مشرکین مکه را میگه کسانی که از اینها ظلم کردن یعنی شرک کردن از مشرکین مکه بهم سیئات ما کسبو دیری نخواهد رسید که به اینها هم میرسه عمل کرده بدشون چنانچه یوم الفرقان رسید در روز بدر جزای عمل کردشون رسید و ما هم به معجزین اینها عاجز کنندگان پروردگار نیستند یعنی نمیتونن در برند و بعد الله تعالی دلیل دیگر اینکه رزق یکی زیاده یکی کم این با خدا هست حکمتش را خدا میدونه این آیه را چند بار خواندیم اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر آیا نمیدانند که خداوند فراخ میکند رزق را برای کسی که بخواد و یقدر رزق را تنگ میکند ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون همانا در همه اینها آیات و نشانات است برای قومی که ایمان میآورند قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله از این به بعد خداوند ترغیب میده به سوی توحید ببین دربارش شعن نزول این آیان نوشتند که یه روزی جمعی از مشرکان گفتند گفتند که محمد به ما میگه شما بیاید ایمان بیارید خدا شما رو میبخشه در حالی که ما تو پرونده ایمون اینقدر داریم که اصلا قابل بخشش نیست هر کاری بگی ما کردیم قتل کردیم زنا کردیم ظلم کردیم فلان کردیم چطور ما را خدا میبخشه الله و جل فرمود شما هر چی که استراف کردی ظلم کردی بر خودت جنایت کردی نامید نباش فقط بیا مؤمن شو بیا مسلمان شو همه را خدا میبخشه و قبل از اینکه فرصت را از دست بده بیچاره بیا قبل از اینکه عذاب بیاد بیا عذاب که آمد اون وقت توبه بکنی درد نمیخوره لذا الله می فرماید قل یا عبادی بگو ای بندگان من کدوم بندگان را خدا فرموده اولیاء الله نه علما خاصان نه الذين اسرفوا على انفسهم آن بندگانی که بر خود ظلم کردند بر خود زیاده روی کردند انسان هر گناهی میکنه ظلمی به خودش است کسانی که بر خود ظلم کردن لا تقنطوا من رحمت الله از رحمت الله ناامید نباشید چرا علتش اینه ان الله یغفر الذنوب جميعا الله تعالی به برکت اسلام و ایمان و توبه به ایمان و اسلام توبه بخشد همه گناهان را انه هو الغفور الرحیم همانا اون ذات بخشاینده و مهربان است نه اینکه بخشد مهربانی کند زیاد میده و انیبو الى ربکم برگردید انابت کنید رجوع کنید برگردید به سوی ربتان و اسلموا له تسلیم او بشید من قبل ان یاتیکم العذاب قبل از اینکه عذاب پیش شما بیاد قبل از اینکه عذاب بیاد تسلیم خدا شو ثم لا تنصرون چون که بعدا یاری نمیشی یاری نمیشی وقتی عذاب بیاد یعنی هیچ خدایی نمیتونه از این خدایان باطل یارید کنه بجز الله لذا اگر دل بستی به خدایان یاری نمیشی این نفی شفاعت است و واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم دنبال کنید پیروی کنید از بهترین هایی که ما نازل کردیم به سوی اونی که بهترین هایی که نازل شده به شما از جانب رب من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا قبل از اینکه ناگهان عذاب بیاد قبل از این شما برگردید و انتم لا تشعرون در حالی که نمیدونید چطور عذاب آمد عذاب از کجا آمد یک جرقه بود یک سائقه بود یک زلزله بود یک تکان بود لذا قبل از اون محالت برگردید ان تقول اینکه نباشد نفسی بگوید یا حسرت ای وای بر من ای حسرت ای افسوس الا ما فرطت فی جنب الله اون چی که من کوتاهی کردم در حق خدا تفرید کوتاهی است درباره خدا کوتاهی کردم و این کنت لمن الساخرین همان من از مسخره کنندگان بودم افسوس مسخره نمی کردم قرآن را مسخره نمی کردم نمازشون را مسخره نمی کردم احکام را مسخره نمی کردم او تقول لو ان الله یا اینکه بگوید اگر خدا مرا هدایت میکرد لکنت من المتقین از متقیان می شدم یا بگوید او تقول حین تر العذاب وقتی عذاب را می بیند میگه کاش یک بار دیگه برمیگشتم تو دنیا لو ان لی کرتن کاش برای من بازگشت بود کره یعنی چه؟ بازگشت کاش برای من بازگشت بود فاکون من المحسنین اون وقت از بندگان مخلص خدا می شدم لذا خدا میفرما قبل از اینکه این مراحل سخت بیاد برگردید الله میفرما بلا قد جاءت که آیاتی بله آیات من پیشت آمد یعنی قرآن فرصتش را داشتی اما فکذبت بها تکذیبشون کردی و استکبرت تکبر کردی و کنت من الكافرين از کافران شدی راه کفر اختیار کردی حال الله می فرماید در روز قیامت و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده در روز قیامت بینی کسانی را که بر خدا دروغ گفتند کذبوا علی الله دروغ به خدا بر, خدا گفتن چیه ببینید نسبت دادن ناروا به خدا تو این دنیا مشرکان همش بر خدا دروغ میگند یکی میگه خدا پسر داره یکی میگه خدا دختر داره یکی میگه خدا نائب داره یکی میگه خدا وزیر داره علیه بالله اولیاء الله را نائب خدا کمک خدا معاون خدا اینا همه دروغ میگن بر خدا لذا در روز قیامت میبینی کسانی را که دروغ گفتن بر خدا وجوههم مسوده چهرهشون سیاه است سیاه الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین الله میفرماید آية جهنم جایگاه چینی متکبرینی نیست چرا هست بدون شک هست اینایی که تکبر کردند شرک و کفر کردند فقط خدا را عبادت نکردند و ینجی الله الذین اتقوا اما بشارت در همون قیامت سخت خدا نجات میده کسانی را که از شرک دوری کردن اتقو پرهیز کردن عن شرک و الکفر به مفازتهم نجاتش میده با فوز و فلاحشان با رستگاریشان یعنی رستگارشون میکنه لا یمسهم السوء کوچکترین بدی به اونها نمیرسه ولا هم یحزنون و اونها حزین و غمگین نمیشون الله خالق کل شیء این دلیل دیگه پس الله خالق هر چیز هست و هو على كل شيء وکیل اون بر هر چیز نگهبانه یعنی همونطور که ابتدا خلق کرده حفظ هم میکنه حفاظت هم میکنه و هو على كل شيء وکیل انسان را خلق کرده بعد حفاظتش هم میکنه حتی برای انسان ملائکه به عنوان حفظه گذاشته زمین را خلق کرده نگاهش میداره هر چیزی که صلاح زمین باشه خدا برای زمین هم میفرسته آب باشه باران باشه له مقالید السماوات والارض فقط و فقط برای خدا از خزائن آسمان ها و زمین تمام تصرفات آسمان ها و زمین البته در یک حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی کلمات توحیدی را ذکر کردن فرمود که مقالید السماوات والارض اینها هستند چی اند همون چهار کلمه که خدمت شما حدیث را خواندم احب الکلمات هستند سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اینا را رسول الله فرمود که مقالید السماوات والارض هستند یعنی وقتی شما اینها را بخانید اینقدر اجر برای شما نوشته میشه که اصلا خزائن آسمان ها و زمین گویا به شما داده شد والذین کفروا بآیات الله کسانی که کفر میکنن به آیات الهی چه آیات تکوینی چه آیات تشریعی اولئک هم الخاسرون این انسان ها خاسرند ببین حال در پایان سوره و در خاتمه سوره خدای تعالی مدعا را که در اول سوره بود تکرار میکنه در وسط دلیل میاد تخویف میاد تبشیر میاد جواب شبهات میاد اما موضوع سلسلوار یک موضوع هست اول سوره خواندیم که ان اعبد الله مخلصا له الدین خدا را عبادت کن طوری که عبادتت خالص برای خدا باشد در اون عبادت تو شائبه غیر نباشد غیر الله شریک نباشه لذا اینجا خدای تعالی به تعبیر دیگه همین موضوع را مطرح می کند اینجا به پیغمبرش میگه که شما خطاب کن این مشرکان را ای مشرکان شما از من انتظار داری من غیر خدا را عبادت کنم این انتظار بی جایی هست چرا؟ چون خدای تعالی به من دستور داده و وحی کرده که اگر کوچکتری شرکی بکنم تمام اعمال زندگی من برباد میشه اینقدر شرک سخته حتی برای پیغمبر بالفرض و المحال است اینجا پیغمبری که تمام حسنات و خیرات دنیا و آخرت مالی او است او اگر چنین کاری بکنه تمام برباد میشه لذا الله میفرماید قل اف غیر الله تأمرونی بگو آیا غیر الله را شما به من امر میکنید اعبدو عبادت کنم ایها الجاهلون ای جاهلها. ولقد اوهی در حالی که همانا وحی شده به تو ای محمد صلی الله علیه وسلم و الى الذين من قبلك تمام انبیایی که قبل از تو بودند به اونها هم وحی شده خدا گفته ان اشركت اگر فرزند تو شرک کنی ليحبطن عملك تمام عمل تو برباد میشه تكونن من الخاسرين تو از خاسرین میشی از زیانکاران میشی بل الله فعبد بلکه فقط خدا را عبادت کن ببینید فقط را از کجا میارم این حسره لفظ جلاله الله مقدم شده نگفته بل فعبد الله گفته بل الله فعبد مثل چی میشه ایاک نعبد مفعول را مقدم کردن بلکه فقط الله را عبادت کن و کن من الشاکرین از بندگان سپاس گزار و شاکر باش اما خداوند اینجا از این بندگان مشرکش گلایه می کند و ما قدر الله حق قدره خدا را قدردانی نکردند حق قدرش اهل تفسیر نوشتن و ما عظم الله حق عظمته حق بزرگی و عظمت خدا را جا نیاوردند حق عظمت خدا را بجا نیاوردند خدا خیلی بزرگه خیلی عظیمه اما اینها خوب تعظیم نکردند خدا را مقایسه کردن با یک پادشاهی در دنیا واقعا این مشرکات چقدر احمق و بیخردند یک پادشاه یک رئیس جمهور چقدر قدرت داره چقدر علم داره چقدر برد داره چقدر توانایی داره به او خدا را قیاس میکنه میگه یک پادشاه از احوال ما با خبر نیست اینجا نمایندگانش از احوال ما با خبر هستند کسانی که اون پادشاه در این استان به عنوان مسئول گذاشته اونا با خبر میشند ما باید عرضمون را دادمون را فریادمون را به اینها برسانیم اینها کم کم واسطه بشن تا اونجا فریاد ما را برسونند الله میفرم با همین مثال ها خدا را نشناختند و اون عظمتی که خدا داره حق عظمت خدا را به جا نیاوردن و ما قدر الله حق قدره در حالی که قدرت خدا را ببین والارض جميعا قبضته تمام زمین در قبضه قدرت او است در روز قیامت و السماوات مطویات بیمینه سماوات آسمان مثل یک پرونده پیچیده و لوله شده در دست توامی گویم پیچوندن را یک پوشه ای هست پرونده شما میپیچونی تو دست بگیرید تمام آسمان را خدا میپیچانه به دست میگیرد یعنی قدرت خدا اینقدر وسیع است این زمین و آسمان با این وسعت برش چیزی نیست سبحانه اون پاک است و تعالی عما یشرکون برتر است از اون چیزی که مردم شریک میسازند و نفخ فی السور الله تعالی در آخر ببین دوای این نوع های ملحد فقط عذاب است و بس خدا عذابش را ذکر میکنه الله فرمه سور دمیده میشه چند تا سور داریم دو تا اولین سور سور اولا دوم سور ثانیه سور اولا همه جانها را میگیرد سور ثانیه همه جانها را دوباره زنده میکند اما بعضی با توجه به اینکه اینجا فسائقه آورده گفتن سه تا سور هست من قبل این بحث رام کردم میگن سور اول ساق است ساق یعنی همه انسان ها بیهوش میشن اولین سور دمیده میشه سور دوم سور موت است بعد از که همه بیهوش شدن یک فوت دیگر اسرافیل میکنه بعد همونطور که بیهوش هم میمیرند سور سوم بعدا برای زنده شدن هست اما قول درست و محقق اینه که دو تا هستن همون سور اول ابتدایش ساق است انتهایش موت است خب شما دیدید خیلی از مریض ها هستن اول بیهوش میشن بعد از اون که بیهوش شدن میمیرن دیگه بس ساق مقدمه موته ساق چی هست مقدمه موت هست لذا الله می فرماید و فی السور سور دمیده میشه فصعق من فی السماوات بیهوش میشه تمام اونهایی که در آسمان ها و زمین هستند الا من شاء الله مگر اونی که خدا بخواد فقط چهار تا فرشته و حملت العرش بعدا در یک حدیث تفصیلی میاد خداوند دستور میده اسرائیل را جان اونها را هم بگیره جان اونها را یک یک میگیره آخر فقط اسرائیل میماند و الله الله تعالی میفهم الان نوبت خودت هست جان اسرائیل را خود الله میگیره هیچ کسی دیگه موجود زنده باقی نمیمانه الله تعالی سوال میکنه خودش لمن الملک اليوم ملک امروز پادشاهی امروز مالکیه قدرت در دست کیه شما هایی که در دنیا ادعای قدرت میکردی کجایید دیگه همه دنیا دنیا مردگان هست دنیا خفتگان هست خبری نیست هیچ کسی به قول مردم عادی جیک نمیزنه هیچ سر و صدایی نیست خود الله جواب میده لله الواحد القهار لذا الله میفرماید تمام بیهوش می شوند الا من شاء الله مگر اونی که الله بخواد حتی فرشتگان هم بعدا از بین میرد ثم نفخ فیه اخرى سپس بار دیگه سور دمیده میشه فاذا هم قیام ینظرون همه ایستاده نگاه میکنن همه وحشت زده چه خبر شد چی شد دوباره بلند شدیم این طرف اون طرف نگاه میکنه تمام دنیا یه وحشتی هست ارز کردم چون خورشید قبلا خورشید و ماه و ستاره ها تمام متلاشی شدن دیگه هیچ خورشید وجود ندار خورشید که وجود داشته نباشه چنان تاریکی میاد چنان تاریکی که تمام انسان ها وحشت میکنند نمیدونن چه خبره ما کجاییم چی شده در این وحشت به سر میبرند تا اینکه الله تعالی اونطوری که یلیق و بشعنه لایق ذات پروردگار هست خداوند اجلال میفرماید تمام زمین زمین اون روز را اون زمین یوم تبدل الارض غیر الارض شما تفسیرش را هم خاندید اون زمین غیر این زمین است زمین را خدای تعالی با نور خودش روشن می کند خداوند اجلال نزول می فرماید کیفیتش را الله میدوند چی تمام دوباره روشن میشه و اشرقت الارض بنور ربها روشن میشه زمین با نور ربش و وضع الكتاب کتاب یعنی پرونده گذاشته میشه نام اعمال پرونده ها ابن نبیین آورده میشن انبیاء و شهدا بقیه گواهان و قضی بینهم بالحق بین تمام انسانها ها بحق فیصله میشه و هم لا یظلمون اینها هیچ ظلم نمیشه بر انسان ها فیصله بحق میشه و وفیت کل نفس ما عملت به صورت کامل دریافت میکند هر نفسی اونچه که عمل کرده اونجا بر اساس عمل کرد با انسان برخورد میشه و هو اعلم بما يفعلون خدا بهتر میدونه چه کارایی کردند لذا خداوند بر اساس عمل کردشون با اونها رفتار میکنه حال این انسان ها دو نوع هستند انسان دو گروه میشن خلاصه تمام یک گروه جهنمی یک گروه بهشتی یک گروهی مؤمنین یک گروهی غیر مؤمنین الله تعالی تکلیف را ذکر می فرماید وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا سوق داده می شوند برده می شوند کسانی که کفر کردند به جهنم گروه گروه برده می شوند زمرا جماعت جماعت دسته دسته الله تعالی دست دسته دستور میده این جماعت مشرکان است این جماعت منافقان است این جماعت کافران است این جماعت فاسقان است این جماعت مجرمان است ملحدان است هر دسته هر عنوانی که اونجا دارند حتی اذا جاؤها حتی وقتی که می آین بر اون جهنم جاؤها یعنی بر اون جهنم می آیند کنار اون جهنم و بر ورودی اون جهنم فتحت ابوابها درهایش باز میشه درهای جهنم چی میشه باز میشه و قال لهم خزنتها خزنه جهنم داروغه های جهنم دربانان میگویند اونا همین اینا رحم ملامت میکنه هر کسی اینا تو سری میزنه میگه مگه شما داری به جهنم مگه پیغمبران آمدن در دنیا شما را موعظه نکردند نگفتم به شما الم یاتیکم و قال لهم خزنتها خزنه میگوید الم یاتیکم رسول نی آمدن پیش شما رسولی و پیامبرانی از خود شما از جنس شما بشر یتلو علی یتلون علیکم آیات ربکم که تلاوت می کردن بر شما آیات ربتان را و ینذرونکم و می ترساندن شما را از ملاقات این روز نیامدند تلاوت نکردند نترساندند قالوا بلا میگن چرا آمدند آمدند ولی ما نالائق بودیم میگویند ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين کلمه عذاب ثابت شد بر کافران یعنی وعده عذاب خدا گفته بود کافر را عذاب میدم دیگه ما نصیب نشد که از کفر در بیاییم قیلت خلو لذا الان که اینجا این سوال رازشون کردن ملامتشون کردن قیلت خلو ابواب جهنم گفته میشه داخل بشید از درهای جهنم خالدین فیها همیشه در جهنم بمانید فبئس مثوى المتکبرین جایگاه متکبرین بسیار جایگاه بدی هست قبلا هم خدمت شما عرض کردم چه چیز باعث محرومیت از ایمان میشه دو چیز یک تکبر دو تعصب که تعصب هم نوعی تکبر است انسان خودش را از فلان طایفه میدونه من اسرائیلی هستم از فرزندان یعقوبم من چرا ایمان بیارم این تعصبه این هم همون تکبر در واقع لذا اینایی که ایمان نمی آورن به دلیل تعصب و تکبر هست الله می فبئس مثوى المتکبرین وسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا سوق داده می شوند برده می شوند راهنمایی می شوند هدایت می شوند اونهایی که اتقوا ربهم اونهایی که پرهیز کردند از شرک و کفر اتقوا ربهم ترسیدند از ربشان و دوری کردند از شرک و کفر از گناه و معاصی لذا اونها برده می شوند الی الجنت زمرا بسوی بهشت گروه گروه این هم گروه گروه گروه موحدین گروه صائمین گروه مسلین نمازگزاران هر اونطوری که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود هر گروهی از یک در دعوت داده میشه و بعضی انسانهای کامل و جامع مثل بکر صدیق که همه اعمال رب نحو احسن انجام داده در رابطه با ایشان فرمودن شما از همه درها تعارف میشید یعنی همه درها مال شما از هر دری ورودی بریم اجازه داری لذا گروه گروه به بهشت برده میشوند حتی اذا جاؤوها حتی وقتی که پیش اون جنت می آیند و فتحت ابوابها و فتحت ابوابها اینجا واف داشت اولی که مال جهنم بود واف نداشت چرا شما که نحو خوندید میدونید که وقتی که جمله واو داشته باشه واو از نظر ترکیب ما بعد را به ما قبل مرتبط میکنه جمله را با جمله مرتبط میکنه جمله را با جمله مرتبط میکنه مثلا حد اقل واو واو عاطفه اونو این را اول و دوم را در یک حکم قرار میده عطفشو میکنه اما اینجا واو واو حالیه هست واو چیه؟ حالیه یعنی جمله ما بعد برای جمله ما قبل حال میشه چطور ترجمه میکنیم؟ جمله حالیه که ترجمه میکنیم حتی وقتی که این گروه این جماعت این زمرهای مختلف به بهشت بر در بهشت و ورودی بهشت می آیند در حالی که و فتحت ابوابها از قبل گشوده شده درایش از قبل گشوده شده در این فرق در بهشت و در جهنمه در جهنم در غضب در بهشت در رحمته درهای رحمت از قبل بازه همیشه بازه اما در بهشت اونجا واو نداره اونجا فتحت جمله مستانفه جمله مستانفه معنیش اینه که وقتی که میان فتحت تازه باز میشه فتحت یعنی تازه باز میشه به این خاطر ببین این یک واو چقدر معنا رو تغییر میده اونا وقتی که بر ورودی جهنم میاند فتحت ابوابها درش باز میشه همون وقت باز میشه باز میشه کیه چیه چرا آمدید مگه پیامبر پیش شما نیامد همون سوال جواب که خاندید اما اینجا در بهشت اون زمان باز نمیشه که شما تشریف میبرید بر درش قرار میگیرید شما که تشریف میبرید و فتحت ابوابها از قبل گشوده شده این فرق رحمت و غضبه پس رحمت خداوند همیشه آغوشش بازه برای هر منیب اما خدا خشمش و غضبش لازم نیست که همیشه آماده باش باشه یک انسانی خودش بره به طرفش چرا لذا الله می فرماید وقال لهم خزنتها خزنه جهنم خزنه بهشت و نگهبانان بهشت میگویند به این بهشتی ها سلام علیکم سلام بر شما سلام یعنی چه؟ یعنی اینجا از هر آفت و از هر خطر و از هر مشکلی در امانید سلامتید نه شما را از اینجا کسی بیرون میکنه نه اینجا برای شما مشکلی پیش میاد سلام علیکم طبتم با خوشی زندگی کردید با خوبی زندگی کردید خوب در دنیا زندگی کردی با پاکی پاک زندگی کردی در زندگیت آلودگی نبود آلوده شرک نشدی آلوده کفر و نفاق نشدی آلوده بقیه گناهان و معاصی نشدی طبتم فدخلوها خالدین پس وارد بهشت بشید همیشه برای همیشه داخل شو برای همیشه و همیشه بهشتی ها وقتی که میروند شکر و سپاس الله را بجا جا بیاورند و قال الحمد لله میگوین الحمد لله الذي صدقنا وعده تمام مدح و ستایش مر الله را که وعدهش را با ما راست کرد وعده که در دنیا به ما داده بود اون وعده درست درآمد راست درآمد و اورثنا الارض ما را وارث زمین کرد مراد از ارض چی است ارض الجنه ما در سوره انبیاء هم خواندیم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون اونجا گرچه بعضی میگفتن ارض ارض دنیاست ولی تفسیر صحیح ارض بهشت ارض الجنه بندگان صالح من وارث بهشتشون میشوند اون بهشتی که از پدرشون آدم بعد از اون برشون ماند لذا و اورثنا الارض ما را وارث زمین بهشت کرد نتبوأ من الجنه حيث نشاء از این جنت میگردیم هر جا بخواهیم چنان جنت فراخی هست هر جا دلمون بخواد فنعم اجر العاملین بسیار زیباست اجر عمل کنندگان بندگانی که عمل کردن در دنیا و الله را راضی کردند اجرشون پاداششون بسیار زیباست و تر الملائکه تحافی الله می فرمه ملائکه را می بینی که احاطه کردن حول عرش را علما نوشتند اهل تفسیر نوشتند اون حول عرش اونا برای خودش یک دنیای دیگه دارند یک عظمتی یک مقامی همون قدر که ما از بهشتمون لذت میبریم اونا از حول عرششون لذت میبرند اونجا چون اونا فقط عظمت میبینند و از آیه معلوم میشه که اونها برای همیشه حول عرش هستند اطراف عرش هستند ما بهشتی ها انشاءالله برای همیشه تو بهشتیم اونها همیشه حول هستند در بهشت چیه همش نعمته نعمت یا معنوی است یا مادی است معنوی رضایت خدا مغفرت دیدار و مادی ارز کنم که خوراکی ها معکولات مشروبات ملبوسات حورعین تاختمان ها نهرها اینا مادی هند. چون انسان انسان در فطرتش همین چیزا گذاشته شده استفاده کردن بهره بردن خوردن نوشیدن پوشیدن اما اونا در فطرتشون چی گذاشته شده عبادت تسبیح تحلیل لذا اونجا از عظمت اونها لطف میبرند حول ارض چی میبینند کما یلیق بشعنی عظمت الله میبینند اونها از عظمت لذت میبرند ما از نعمت خدا در بهشت لذت میبریم و اونجا اونها همش تسبیح میگویند قبلا هم خدمتش شما عرض کردم که تسبیح گفتن برای اونها تکلیف نیست تسبیح گفتن در سرشت خوی اونهاست در فطرت اونهاست از تسبیح, برد، تسبیح گفتن اونا خسته نمیشن لذت میبرند مثالی قبلا بنده ارز کردم مثل ما انسان ها ما خدای تعالی در فطرت ما گذاشته نفس کشیدن آیا تعالی شما از نفس کشیدن خسته شدید؟ نشدید راه میری نفس میکشی خوابیدی نفس میکشی نشستی نفس میکشی تا زمانی که نفس بکشی راحتی، زمانی که نفس نکشی ناراحتی گاهی مریضی میاد که نفس کشیدن را برات سخت میکنه لذا بدترین ساعتت همونه این کرونا آمد مردم بزرگترین مشکلشون تنفسشون بود نمیتونستن راحت نفس بکشند پس ببین نفس کشیدن در فطرت ماست در سرشت ماست ما از نفس کشیدن لذت میبریم اونها از تسبیح و تقدیس لذت میبرند اونا هیچ وقت خسته نمیشد لذا اونجا حول عرش نشسته عظمت پروردگار را تماشا میکند سبحان الله میگوید یسبحون بحمد ربهم سبحان الله میگه الحمدلله میگه این سبحان الله و الحمدلله گفتن برای او چنان لذت بخشه که شما بهترین نعمتهای بهشت را استفاده میکنید چطور برای شما لذت بخش البته به ماها هم الله تعالی اونجا به نوعی خو این خوی را میده که ما هم در هر جلسه لذت میبریم از الحمدلله گفتن و قیل الحمدلله رب العالمین این نیست که اونجا دوباره تکلیف هست همین تکلیفاتی که در دنیا هست نه اینجا تسبیح بگو اینجا قرآن بخون اینجا نماز بخون تواف کن عبادت کن اونجا نه اونجا جای عبادت نیست جای ذکر نیست پس این چی قیل الحمدلله رب العالمین یعنی از این الحمدلله رب العالمین بهشتی هم لذت میبره شما گاهی احساس کردی بعضی از مردم با خوندن شعر با خوندن ترانه همینطور زمزمی میکنه لذت میبره و این برایش مشکله کدام مشکلی هست نه تفریح زندگیش است لذا اونجا اگر ما به ها ذکر بکنیم تفریح زندگیمون هست این تکلیفی اونجا نیست بلکه تفریح. الله می فرماید و تر الملائکه بینی ملائکه را احاطه کردند من حول العرش اطراف عرش را یسبحون بحمد ربهم تسبیح میگویند توأم با حمد رب هم را با حمد رب و قضی بینهم بالحق الله فرماید فیصله شده بینشان به حق فیصله میشه هر کسی به جای خودش بهشتی به بهشت میره جهنمی به جهنم میره وقیل الحمد لله رب العالمین گفته میشه گویندگان کی هستند هم فرشتگان و هم مؤمنان گفته میشه همه خدا را تعریف میکنند گفته میشه الحمدلله تمام تعریف الحمدلله را قبلا تفسیر کردم برای آخرین بار تفسیر میکنم الحمدلله این الفلام الفلام استغراقی نیست تمام تعریفات تعریفات اختصاصی مراد است لله لام لام چیه لام اختصاص به قول شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی این الف لام الف لام عهدی هست هر تعریفی مراد نیست بلکه تعریفات خاص که زیبنده پروردگاره اون تعریفاتی که از اون تعریفات الوهیت ثابت میشه ما باید اینجا تعریفی را ذکر کنیم که اختصاصی باشه مثلا بعضی از تعریفات برای خداوند هست برای بندگان خدا هم هست به صورت مجازی بسیاری تعریفات هستن خداوند خودش و رحیم است به پیغمبر خودش هم میگه بالمؤمنین رؤوف الرحیم گرچه مجازی هست اما اینجا مراد اون تعریفیه که نه فرشته اون تعریف را داره نه نبی داره نه ولی داره نه پیر داره نه کسی دیگه داره این تعریفاتی که قرآن گفته غیر از خدا هیچ که نداره مثلا و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو این تعریف مراده و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله و هو السمیع البصیر حسره یعنی يعني حاضر و ناظر سمیع و بصیر نافع و زار مشکل کشا حاجت روا دان این تعریفات مراد هستند این تعریفاتی که از این تعریفات و از این صفات الوهیت او ثابت میشه و از نفی این صفات الوهیت غیر الله نف میشه غیر الله عالم الغیب نیست پس چه من صداش بزنم برای حاجتم او مدبر و متصرف نیست پس چرا من از او کمک بخوام پس الله می فرماید و قیل الحمد لله گفته میشه تمام تعریفاتی که برای الوهیت الله هستند اختصاص دارن به الله اون اللهی که رب عالمیان است رب تمام جهانیان است الله وجل توفیق بده توفیق عمل بده این بهشتی را که اینجا خواندیم نصیب من و شما بگرداند